Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. Godina 1885. nije bila dobra za Peru. Te je godine general Andres Caceres zbacio s vlasti predsjednika generala Miguelja Iglesiasa. Nije to bio brzi državni udar. Generalovi gerilci više od godinu dana borili su se protiv vladinih trupa. Te 1885. u Peru je Pedro Pablo Acuparija poveo seljake iz doline Callejon de Huaylas u veliku bunu, najveću od one koju je krajem 18. stoljeća predvodio Tupac Amaru II. Seljaci su bili očajni zbog nametanja novog poreza, glavarine i obveze dodatnog rada. Sve to seljake, koji su uglavnom bili potomci Inka i drugog domorodačkog stanovništva, podsjećalo na grozne dane španjolske kolonijalne vlasti. Ustanak se proširio poput požara, ali vladine su ga trupe uspjele ugušiti. Pobunjeni seljaci su za pobunu platili veliku cijenu kako u životima, tako i ono malo imovine koju su imali. Vladine trupe nisu uspjele zaustaviti generala Andresa Caserasa. Njegovi gerilci bili su predobro naoružani i uvježbani da bi se s njima moglo postupati kao prema seljacima. Predsjednik Iglesias je pobjegao na jedan talijanski brod koji se nalazio pred obalom Perua, a general Caseras će sljedeće četiri godine vladati Peruom. Sve te nevolje nisu pale s neba. One su bile posljedice katastrofalnog pacifičkog rata. Thomas Skidmore i Peter Smith u knjizi Moderna Latinska Amerika pišu. Nitrati su počeli davati goleme profite u onome što je danas Južni Peru i Sjeverni Čile, a tada je taj dio Latinske Amerike bio dio Bolivije. Čileanski investitori odbili su platiti nove poreze na nitrate koje je nametnuo bolivijski predsjednik Hilarion Dasa. U znak odmazde Dasa je zapovjedio preuzimanje čileanskih postrojenja za preradu nitrata u Antafogasti. Čile je poslao svoju vojsku koja je okupirala taj dio Bolivije. Nakon kratkog oklijevanja, peruanska vlada odlučila je poštovati savez s Bolivijom sklopljen 1873. i ušla je u rat s Čileom. Tako je 1879. počeo Pacifički rat. On je bio potpuna katastrofa za Peru. Čile je odnio zapanjujuću vojnu pobjedu i okupirao je Limu, glavni grad Perua. Mirovnim sporazumom iz 1883. Čile je dobio sva prava na nitratima bogatu provinciju Tarapaka i bila mu je omogućena desetogodišnja kontrola nad provincijama Takna i Arika. Iz Pacifičkog rata Čila je izašao pun pouzdanja. Bogata nalazišta nitrata donići mu bogatstvo i ekonomski procvat. Bolivija je u tom ratu ostala bez izlaza na more, a Peru je vojno ponižen. Obje zemlje su izgubile bogate provincije, zapale su u teške dugove, a stara politička elita izgubila je svaki ugled. Ali u Peru se te 1885. dogodilo nešto što je ipak pružalo kakvu takvu nadu. Jedan do tada slabo poznati peruanski kemičar francuskog podrijetla otkrio je novu formulu za dobivanje narkotika kojemu su se pripisivale čudesne moći. Ljekarnik Alfredo Bignon imao je u blizini glavnog trga u Limi svoju drogeriju. U sobi iza drogerije smjestio je svoj kemijski laboratorij. Tijekom ožujka 1885. Alfredo Bignoni je noćima radio na formuli koja je puno obećavala. 13. ožujka u Medicinskoj akademiji u Limi trebao je održati predavanje pred skupinom uvaženih peruanskih liječnika i znanstvenika. Bio je zadovoljan svojim radom. Formula je pokazala da se uz korištenje jeftinih metoda i sastojaka koji se mogu uzgojiti u Peru može proizvesti aktivni sirovi narkotik. Tom su se narkotiku tada pridavala čudesna svojstva. Smatralo se da je on najbolji lokalni anestetik i da se njime mogu izliječiti brojne duševne bolesti. Koji je to narkotik? Riječ je o kokainu. Alfredo Bignon bio je peruanski domoljub i želio je pomoći svoje zemlji. Nadao se da bi s tom formulom došla i znanstvena slava, a i patenti bi donijeli nešto novaca. Prvo je tada bio u teškoj situaciji. Kada su nalazišta nitrata počela donositi velike novce, oteo ih je Čile. Drugi najunosniji peruanski izvozni proizvod bilo je prirodno gnojivo. I to ne bilo kakvo gnojivo. Skidmore i Smith u knjizi Moderna Latinska Amerika pišu. Stoljećima je hladnoća peruanskih priobalnih voda, uzrokovana Humboldtovom strujom, privlačila goleme količine ribe. Ribe su onda privlačile ptice, koje su ostavljale svoj izmet na otocima u blizini obale. Atmosferska suhoća pomogla je u očuvanju i kalcifikaciji tih naslaga i izmeta, poznatih pod nazivom guano. A te su naslage imale visoku koncentraciju dušika. Guano, kako su ga nazivale Inke, bio je prvoklasno gnojivo. Godine 1841. prvi tovar peruanskog guana došao je u luku Liverpool. Tako je počeo polustoljetni ekonomski rast u Peru i razdoblje nekakvog blagostanja. Nakon katastrofalnog poraza u Pacifičkom ratu, Peru je zapao dužničku krizu. Nije mogao vraćati kredite koje je podigao kod privatnih investitora i bankara. General Caceres je pristao na prijedlog Michaela Gracea, imigranta u Peru i vlasnika trgovačke kuće Grace Company. Prijedlog je bio ovakav. Stranim kreditorima u zamjenu za vraćanje kredita treba dati koncesija na željezničku mrežu u trajanju od 66 godina, pravo neograničenog putovanja jezerom Titikaka i treba im se svake godine isporučiti 3 milijuna tona guana. Prijedlog je prihvaćen i tako je riješen problem vanjskog duga. Ali taj aranžman izazvao bijes dobrog dijela stanovništva i smanjuje prihode države. Te prihode Alfredo Bignon namjeravao nadomjestiti kokainom. Godine 1532. na dan 16. studenog u mjestu Kahamarka koje se nalazi na 2750 metara nadmorske visine u današnjem sjevernom Peru susrela su se dva čovjeka. Taj će susret promijeniti svjetsku povijest. Jedan je čovjek bio Francisco Pizarro, nezakoniti sin jednog pukovnika i španjolski konkvistador. Drugi je čovjek bio Atahualpa, 13. Inka, vladar ogromnog carstva Inka koje se prostiralo 4000 km už obale Tihog oceana. Atahualpa je sa sobom imao vojsku od nekoliko desetina tisuća ljudi. Pizarro je do Kahamarke došao za 168 vojnika i 27 konja. U bici koje je slučajno izbila dogodilo se čudo. Vladar najveće i najnaprednije države Novog svijeta poraženi od šačice premorenih, odrpanih i zlata gladnih španjolskih konkvistadora. Konkvistadori su bili opčinjeni potragom za dragocjenim metalima ta im je potraga uz napore da učvrste svoju vlast uzimala najviše vremena u tim prvim desetljećima vlasti. Ali oni nisu mogli ne primijetiti jedan običaj kod lokalnog stanovništva. Naime, ono je žvakalo list jedne biljke koja je rasla u Andima. Ime te biljke je koka. Danas u povijesti četvrtkom govorimo o Peru, zemlji koja se nalazi rastargana između ljevičarskih gerila, loših vlada i uzgajivača kokaina govori vojni i obavještajni analitičar Fran Višnar. Koka je anska kultura e, i lišće koje se stoljećima kuha kao čaj, koje se žvače, prežvakava, e, kao recimo duhan u Sjedinjenim američkim državama i drugim dijelovima svijeta. I osobito koka e, se koristi kada se pješači po planinama i po onom razrijeđenom zraku iznad 3 km visine kad se to lišće koke e, žvače, ono ima pozitivne fiziološke učinke, pa to je najbolji antidot za sve visinske bolesti, odnosno ono što ide kad se popneš na 5 km visine, a nikada nisi bio u takvim područjima. Ona utažuje glad, žeć i umor. I starije afrodizijak. I svi graditeljski poduhvati u carstvu Inka su napravljeni zahvaljujući koki. Stanovništvo starosjedilačko ima izuzetno pozitivan odnos prema e, lišću te biljke. Bijeli ljudi, španjolci, nikada nisu prihvatili koku. Ona im je bila strana iz nekoliko razloga. Prvo, način uživanja koke bio je odbojan španjolcima. Njezino se lišće uglavnom žvakalo. Drugo, ona je bila povezana s vjerskim ritualima Inka i naroda koje su Inke pokorile. Te rituale ovako opisuje Gordon McEwan u knjizi Inke Nova povijest. Glavna funkcija čarobnjaka bila je da proriče budućnost. Najčešće se to radilo bacanjem zrna kukuruza, graha ili oblutaka raznih boja. Druga metoda koristila velike paukove, koji su se držali u posudama. Kada bi se posuda otklopila, gledao se položaj paukovih nogu. Ako je bilo vidljivo svih osam nogu, bio je to dobar znak. Ako je jedna od nogu bila podvučena po tijelo, to se smatralo lošim znakom. Sok od žvakanja koke ljunuo bi se na dlan i u njega bi se umočila dva prsta. Onda bi se oni podigli i ako bi sok s oba prsta jednako tekao, bio je to dobar predznak. Kada bi se prolazilo pored svetišta, na njega bi se bacio komad sažvakanog lišća koke ili zrna kukuruza. Koka se žvakala kako bi se pročistio vjernik i veliki komadi sažvakanog lišća stavljali bi se na njegove obraze. Za konkvistadore i katoličke svećenike koji su počeli pokrštavanje kontinenta, koka je bila neprihvatljiva, neka vrsta vrađbine. Njezina se upotreba nije mogla iskorijeniti, pa su kolonijalne vlasti dopustile njezinu upotrebu. Kruti stav vlasti smekšan je prihodom od prodaje kokinog lišća. Neprijateljski stav prema koki promijenit će se kada su u Peru počeli dolaziti drugi evropljani. Godine 1708. Herman Burhave, nizozemski liječnik i kemičar, prvi je pisao o medicinskoj i hranjivoj vrijednosti lišća koke. Godine 1860. njemački kemičar Albert Niemann prvi je iz lišća koke izolirao alkaloidni kokain. Kokain je postao čudesna tvar, sjajan lokalni anestetik i lijek za teška duševna stanja. Zigmund Freud je bio samo jedan od uglednih liječnika koji je bio uvjeren u čudo kokaina. Alfredo Binjon je pak došao do formule proizvodnje aktivnog sirovog kokaina. No na putu prema kokainu, a i to treba naglasiti, ono bijelom prahu ili samo prahu kako to kažu Amerikanci i njihove ove protu e, narkotičke službe, taj bijeli prah ili čisti kokain je omiljena droga i mučnijeg srednjeg sloja svuda u svijetu i da bi se došlo na nje, prvo treba proizvesti pastu koja je isto bijele boje, međutim iza toga slijedi, da bi došlo do praha, slijedi komplicirani laboratorijski postupak koji zahtjeva prije svega obilate investicije i stručnu radnu snagu, uporabu acetona, odstane kiseline, amonijaka, benzena i kalija. E, i u daljnjoj preradi potrebna je velika količina kerozina, znači specijalnog e, goriva koje se koristi ovi bolidi na autotrkama, najveći, najjači i naravno avioni, sve, sve vrste mlaznih aviona. Za jedan kilogram čisto kokaina visoke kvalitete treba 200 litara kerozina, a za jednu tonu 200 tisuća litara kerozina. Prema tome nije ni čudo da kad ta taj kilogram čistog eh, bijelog praha stigne u Europu, on vrijedi, negdje oko 50 tisuća eura ili negdje oko 70 tisuća američkih eh, dolara i to je itekako isplativ posao. Svi u tom lancu zarađuju. Alfredo Bignon nadao se da će prihodi od kokaina modernizirati Peru, da će niknuti velika kemijska i farmaceutska industrija koja će se temeljiti na biljci koja je rasla u toj zemlji. Ta zemlja nije bila siromašna kada su u pitanju njezina prirodna bogatstva. Ali to je obilje u pravilu donosilo sreću i bogatstvo samo malenom broju ljudi. Većini je ono bilo pokora i patnja. U kolonijalno doba Peru, točnije ono što su Španjolci nazivali Gornji Peru, bio je golemo nalazište srebra. U mjestu zvanom Čeroriko ili Bogati brijeg nalazi se planina visoka 4824 metra, koja ima nevjerojatno simetrične stranice. Tamo je 1545. Diego Gualpa pronašao pet velikih žila srebra i tako promijenio ekonomsku povijest svijeta. Dok su se neki bogatili, ljudi iz Gornjeg Perua su to obogaćenje plaćali životima. Neil Ferguson u knjizi Uspon novca piše. Od kraja 16. stoljeća uveden je sustav prisilnog rada, lamita, prema kojem su muškarci u dobi od 18 do 50 godina iz 16 planinskih pokrajina prisilno odvođeni na rad, 17 tjedana u godini. Stopa smrtnosti među rudarima bila je stravično visoka, velikim dijelom i zbog stalne izloženosti živinim parama, nastalim prilikom pročišćavanja, kada se usitnjena srebrna ruda gaženjem pretvara u živin amalgam, pa se ispire, a zatim zagrijava, kako bi se uklonila živa. Zrak u oknima bio je štetan, a rudari su se u 200-metarske otvore morali spuštati najprimitivnijim mogućim stubama, mučno se penjati nakon beskonačnih sati kopanja s vrećama rude na leđima. Odroni stijena usmrtili su i osakatili na stotine kopača. Rodrigo de Loaisa rudnike je nazvao paklenim jamama, primjećujući da će uđeli 20 zdravih indijanaca u njih u ponedjeljak, u subotu izići možda i deset bogalja. Nakon osamostaljenja od Španjolske, Čeroriko pripao je Boliviji. Peru nije ostao bez svog srebra, ali do tada ono je izgubilo na vrijednosti i važnosti za svjetsku ekonomiju. Onda je došao procvat ekonomije temeljen na guanu. Do 1860. vlada je skoro 80% svojih prihoda dobivala od guana. Peru je postao ekonomija koja je ovisila samo o jednom izveznom proizvodu. Na kraju je trgovina guanom otišla u ruke stranaca i za otplatu duga, dobrim dijelom stvorenog kako bi se podigla flota koja je provozila taj guano do Europe. Alfredo Bignoni i liječnici i znanstvenici akademije u Peru nadali su se da će koka biti poticaj za rast. Ali oduševljenje kokainom splasnulo je već krajem 19. stoljeća. Nakon drugog svjetskog rata Ujedinjeni narodi kokain su stavili na listu opasnih zabranjenih narkotika. Prema koki je na snazi jedan, ja bih rekao, europocentrični pristup. Amerikanci i zemlje članice Europske unije najviše su pogođene učincima bijelog praha zbog zaista raširene masovne konzumacije i oni žele riješiti problem tako da će jednostavno uništiti kompletne nasade koke, dakle samo lišće koke jer nisu u stanju pronaći sve tajne laboratorije kojih ima na stotine samo u Kolumbiju, da ne navodimo Peru. U Kolumbiji je osnovana čak policija za čupanje koke, dakle doslovce ručno grm po grm, međutim to nije dalo željene rezultate. Mnogi su predlagali da se koriste defolijanti, no to ne žele ni Amerikanci, niti lokalne vlasti, jer otpada i vene lišće e, drugih nevinih biljaka, to ima nepovoljne posljedice po ekosustav i slično. Peru je dugo ostao odan španjolskoj kruni. Lima je bila središte španjolske vojne moći u Latinskoj Americi. U Peru je vlast držala aristokracija odana metropoli, u Peru je bilo puno španjolaca. Zato je nezavisnost došla izvana. Argentinski general Jose de San Martin namjeravao je Španjolce lišiti izvora srebra i uništiti vojsku koja je prijetila novoproglašenoj Argentini. Da bi to napravio, trebao je uništiti središte španjolske vojne moći u Peru. San Martin je uspio poraziti španjolske snage i ušao je u Limu. 28. srpnja 1821. proglašena je nezavisnost Perua. U enciklopediji Britanici na početku članka o povisti Perua nakon stjecanja nezavisnosti piše Kraj španjolske vlasti nije dao rješenje za mnoge političke, društvene i ekonomske probleme s kojima je bila suočena ta zemlja. Prijelaz iz kolonijalne ovisnosti u modernu državu pokazao se teškim. Nakon nezavisnosti perom su vladali oligarci, aristokrati, generali, vojne hunte i tek ponekad demokratske vlade. Svi vladari u pravilu su bili bijelci. Bogatstvo je u pravilu ostalo u rukama potomaka španjolskih konkvistadora indijanci, crnci, potomci robova dovedenih da rade u rudnicima i plantažama, kinezi koji su na tim mjestima zamijenili crnce nakon ukidanja robstva, bili su u pravilu siromašni i bez velikih političkih prava. Ekonomija Perua se u pravilu kretala od procvata uzrokovanog ili srebrom, guanom ili nekim drugim proizvodom do kriza i dužničkih škripaca. U bogatstvu je uglavnom uživala manjina. Krize su podnosili oni koji su bili siromašni. Zato je Peru imao i dugu tradiciju pobuna, od Tupaka Marua preko a Aprista i na kraju ljevičarskih gerilaca. Prva važna gerilska skupina izvan Kube pojavila se u Peru. Osobito nakon prodora američkog i japanskog kapitala u zemlju koncem 50. godina prošlog stoljeća. U Peru djelovalo je nekoliko gerilskih lijevih pokreta. Prvi je bio pokret peruanske revolucionarne ljevice Mir, on je nastao 1959. godine, znači paralelno sa dolaskom Kastra na vlast, ali je 1965. godine ubijen njihov vođa, uz naravno asistenciju e, Cije, Amerikanaca, i onda je on od tada mir je postao pasivan. Amerikanci su ubili neugodnog neprijatelja, ali su dobili još goreg zmaja. Naime, nestankom mira došlo je do stvaranja najefikasnije i najzoglošenije pobunjeničke skupine u Peru svih vremena, a to je Sendero Luminoso. Sjajni put. Ta se organizacija razvila, definitivno je definirala svoje ciljeve početkom 1980. godine i uskoro postala ozbiljna prijetnja peruanskoj vladi. Godine 1968. na dan 3. listopada vojska izvršila državni udar u Peru i s vlasti izbacila predsjednika vlade Fernanda Belaunda Aterija. Povod za državni udar bio je čudan. Odluka predsjednika da za partnera u razvoju naftnih polja u sjevernom Peru uzme američku tvrtku. Naime, u većini latinoameričkih zemalja vojni udari su instalirali na vlast desničarske hunte Peru je bio poseban. Hunta je ovdje bila lijeve političke orijentacije. Predsjednik Belaunde Terry obećao je ujedinjeni i imućni Peru. Obećanje nije ispunio. Inflacija je izbila nadzoru, peruanska valuta sol devalvirala je 47%. Vrh vojske poslao je tenkove u predsjedničku palaču. Puč je predvodio general Juan Balasco Alvarado. Skidmore i Smith u knjizi Moderna Latinska Amerika pišu. Manifest objavljen na dan puča optužio je za nevolje nepravedni društveni i ekonomski poredak, koji je uživanje u plodovima rada i nacionalnog bogatstva dao samo povlaštenima. Ono što Peru treba, objavili su časnici, jest novi ekonomski poredak, niti kapitalistički, niti komunistički, sistem koji će ukinuti vladajuće nejednakosti i stvoriti materijalne temelje za sklad, pravdu i dostojanstvo. Rezultat svega toga bio je revolucionarni vojni režim, to se pak činilo nevjerojatnim i proturječnim. Bilo je to, kako je to rekao Fidel Castro, kao da je vatra izbila u vatrogasnoj postaji. Hunta je prvo odlučila provesti agrarnu reformu, jednu od mnogih u peruanskoj povijesti. General Lasko je reformu započeo riječima. Seljaci, zemljoposjednici više neće jesti na račun vašeg siromaštva. Reforma je rezultirala padom zemljoposjedničke elite koja je vladala zemljom stoljećima. Peru je i prvi prekinuo blokadu Kube otvorio se prema Sovjetskom savezu i Kini. Jugoslavenske tvrtke dobile su veliki posao izgradnje ogromnog sustava navodnjavanja u dolini Pijura. Potaknula je hunta i radničko sudjelovanje u poslovanju tvornicama. Nacionalizirala je strane banke i tvrtke. Na kraju projekt revolucionarne vojne hunte nije uspio. Pale su cijene ribe, šećera i bakra. Narastao je vanjski dug, pratila se inflacija počeli su štrajkovi. Godine 1975. hunta je postavila generala Francisca Moralesa Bermudeza na čelo vlade. On je pak počeo demontažu revolucije generala Velaska. Godine 1980. Hunta je predala vlast izabranom predsjedniku Fernando Belaunde Teriju. On nije zaustavio krizu. Inflacija, rastuće siromaštvo i razorni El Niño doveli su do pojave jedne od najčudnijih generalskih skupina. Sendero Luminoso izrastao je iz maoističke frakcije komunističke partije Perua, koja se raspala na više dijelova a vođa sjajnog puta od samog početka bio je sveučilišni profesor iz Ajakuća Abimael Guzman. On je bio pod izravnim utjecajem poznatog peruanskog intelektualca Jose Carlosa Marinteguja, koji je tvrdio, najkraće napisao je nekoliko knjiga koji su postali priručnici za ruralnu, ali i urbanu gerilu, on je tvrdio da peruanski indijanci Inke moraju se u suvremenu doba nastaviti boriti protiv bijelaca i mestika. Akcije sijanja terora su poznate, to nisu bile samo sabotaže po tvornicama, nego neselektivno postavljanje automobila bombi, nije važno ko će poginuti, civili ili predstavnici režima, a Sendero Luminoza imao jedan specijalitet, osobito po gradovima, iz automobila rafalnom papaljbom ubiti sve živo što se miče i onda je to bila uspješna vojna, znaku ima navoda, akcija. Peru je veliki broj pobunjenika izražavao vjeru da uskoro treba nastupiti velika promjena društva u kojoj će se sve promijeniti. Ta se vjera ili uvjerenje naziva milenarizam. Tupac Amaru II, kako se nazvao Mestik po imenu Jose Gabriel Condorcanqui, proglasio se za kralja Perua i najavio je dolazak novog slavnog kraljestva Inka, koje će uništiti vladavinu kreolaca kako se nazivaju bijeli potomci španjolskih doseljenika. U ranom 19. stoljeću seljački pokret u selu Juan Cavelica prihvatio je Santiago ili Svetog Jakova kao spasiteljsku figuru. On je trebao uvesti seljake u novo doba. James Reinhardt u knjizi Apokaliptička vjera i političko nasilje piše. Santiago je rekao indijancima da će ih on, ako ga budu slijedili, voditi u povratak u prošlost, gdje će svega biti u obilju, gdje nitko neće umrijeti od gladi. I Abimael Guzman, čelnik svjetlog puta, svoju je poruku peruancima pokušao uviti u milenarističko ruho. Taj profesor filozofije rođen je 3. prosinca 1934. u gradu Moljendu. Bio je bistar i radišan učenik i student. Dva je puta doktorirao i prihvatio je mjesto na novootvorenom sveučilištu u San Cristobalu de Huamanga. Grad Huamanga nalazi se u provinciji Ayacucho. Ta je provincija uglavnom nastanjena indijanskim stanovništvom i jedna je od najsiromašnijih u Peru. Guzman je bio uvjerljivi predavač. Opisivali su ga kao fanatika koji je mogao fanatizirati druge. James Reinhardt piše. Guzman i njegovi kolege pažljivo su radili kako bi stvorili ideologiju koja bi uspješno spojila milenarističku struju prošlosti Inka s dijalektikom marksizma. Tradicionalne teme iz Anda često su se pojavljivale u Guzmanovim govorima, te čak i u metodama svjetlog puta. On je uspješno spojio maoizam s kulturom Inka u učinkovitu, nasilnu, milenarističku ideologiju koja je tražila uništenje stoljeća represije i nepravde. Za indijance koji su ga slijedili i za sve one kojima je dijalektika i učenje Mao Tunga bilo nerazumljivo i daleko, vođe svjetlog puta u socijalizam namijenili su ovakve poetske interpretacije narodnog rata. Tisuće mestika i indijanaca sišle su u grad poput crvene lavine, s mišićima od čelika i glasovima poput groma, vičući sloboda, jer su znali da su dani Pačakuteka i dani Inkarija ponovo došli. konferenciji Sendero Luminoza ili Svjetlog puta održanoj 1979. Guzman je podijelio peronsku povijest na tri dijela. Prvi je dio nazvao vremenom kada je prevladala tama. Drugi je dio nazvao vremenom kada se pojavilo svjetlo i kada se počeo kovati čelik. Treći je dio nazvan vremenom kada se počinju rušiti zidovi i kada se počinje pojavljivati zora. Bilo je to koketiranje s vjerom indijanaca u tri doba u povijesti. U trećem dobu došlo bi do odvajanja svijeta indijanaca od svijeta Evropljana. Nakon rada na temeljima ideologije i stvaranja organizacije došlo je vrijeme za akciju. Stara peruanska poslovica kaže, revolucije počinju u Arequipi, ali kada dođu do Ajakuće, stvar postaje ozbiljna. Baš u Ajakući svijetli put je počeo svoj pohod prema revoluciji. Te akcije su započele u svibnju 1980. godine i trajale su sa sve većim intenzitetom sve do 1992. godine. Stožer Sendera, sjajnog puta, bio je u planinama, ali su se akcije provodile svuda gdje je bilo bilo kakvih naznaka nekakve industrije, radništva i slično, jer je Guzman, drug Gonzalo, Komarade Gonzalo, bio je poznat pod tim nadimkom, je smatrao da se seljacima po uzoru na e, Maove misli, ipak treba i onaj tanak sloj radništva koji je postorao Peru, e, koji je počeo raditi u ovim velikim e, multinacionalnim kompanijama sa japanskim i američkim kapitalom, da se oni trebaju pridružiti i izvršiti revoluciju. Od 1986. Sendero Luminoso se širi po cijeloj zemlji, a potporu seljaka Guzman, njegov pokret, je dobivao kombinacijom nagrade i kazni, e, Po tome su zaista bili poznati i zloglasni. Strijeljanja, sirepa, mučenja, premlačivanja, otmice bile su kazne za kontrarevolucionarnu neposlušnost. Sljedbenici sjajnog puta u socijalizam nazivali su Abimajla Guzmana spasiteljem ljudi. Članove njegovog najuže kruga nazivali su svetom obitelji. Još su ga nazivali i ocem novog doba u Peru. Među indijancima koji su govorili jezikom kečua, koji su tradicionalno štovali sunce, Guzman je nazvan doktorom Puka Indijem ili crvenim suncem. Većina ga je nazivala ocem ili predsjednikom Gonzalom, i smatranje spasiteljem Perua. U svjetlom putu se od borca očekivalo da spremno pogine. Pokretu je posebno važan bio koncept kvote. Bio je to sveti pakt između vođa i vojnika. Član svjetlog puta morao je očekivati da će poginuti u borbi i da će na putu prema toj smrti morati ubiti određeni broj neprijatelja. Taj koncept kvote doveo je do dramatičnog porasta nasilja. Da bi se ispunila kvota, poraslo je ubijanje. Ono je bilo metodično i često impersonalno. Godine 1993. kolona Sandero Luminoza ušla je u grad Satipo. Olin Starn u članku Maoizam u Andama, objavljenom u časopisu za latinoameričke studije 1995. godine, piše. Kadrovi svjetlog puta vjerovali su da su indijanci Ašaninka surađivali s vojskom. To je te indijance u skladu s partijskom doktrinom pretvorilo u jadne plaćenike, koje treba iskorijeniti narodna pravda. Gerilci su noževima i puškama pobili 65 indijanaca, čak su ubili i četvero djece. Za to su vrijeme vikali živio predsjednik Gonzalo i narodni rat. U ime revolucije, kako je Guzman najavio 1988. sledenim autoritetom razuma i znanosti, mi smo spremni na sve, baš sve. Svjetli put je na svom putu uspio tuđiti stanovništvo za čija se prava on navodno borio. Ali vođe puta našle su nove saveznike i novu svrhu svog postojanja. Guzman je podržavao samo Mao Tse-tunga i komunističku partiju Kine. Poludio je kad je došlo do liberalizacije, kad se pojavio Teng Xiaoping i tako dalje. Ona poznata četveročlana banda, odnosno žene od Mao Tse Tunga koji su sudili nakon Maove smrti. Stalno je apele e, organizirao po Europi i svijetu u Latinskoj Americi da se oni puste i zanimljivo on je čitavo vrijeme simpatizirao i volio još albansku partiju rada Envera Hođe i njihove metode. Kao uvjereni maoist e, seljačkim vođama koji nisu htjeli slušati, koji su rekli da je to glupost i utopija, da je to besmisleno stvarati jedan takav e, sustav, naprosto je osjecao glave mačetama, naravno nije radio on, nego je to naređivao i zanimljivo uvijek je imao na stotine pristaša, fanatika da to naprave, koji su bili daleko žešći od skupine Bader Majhov i svih eh, eh, palestinskih islamskih džihadista toga doba. Eh, seljaštvo je, kompletno seljaštvo je uskoro krenuo protiv sebe, ali se onda našao je spas. On se povezao sa peruanskim i međunarodnim narkokartelima i što je radio? U zamjenu za novac i oružje napadao je vojsku i policiju, nanoseći joj značajne gubitke u područjima gdje se uzgajala koka, gdje su bili tajni laboratoriji, gdje se radila ona pasta bijela i dalje gdje se kokain, odnosno koka rafinirala. Vojska je prvo mlako reagirala na napade svjetlog puta. Ali kada je postalo jasno da je riječ o sjajno organiziranoj organizaciji koja ne djeluje samo u zabitim provincijama, već je došla i u Limu, vojska je počela s nemilosrdnom borbom. 29. prosinca 1981. predsjednik Belaunde Terry proglasio izvanredno stanje u tri provincije, Juan Huancaveliki i Apurimaku. Počela su mučenja zatočenika, silovanja i ubojstva. Pripadnici vojske nosili su skijaške maske kako bi prikrili svoj identitet pred pripadnicima i simpatizerima svjetlog puta i kako bi sakrili identitet od mogućih svjedoka pokolja i mučenja. Svjetli put odgovorio akcijama protiv vojske, napadima na električnu mrežu koji su doveli do velikih zamračenja. Na kraju mete su postali trgovački centri. Napadali su i sve koji su sudjelovali u političkom životu, bez obzira bili oni lijevi ili desni te su ljude nazivali idiotima. Za svijetli put samo su idioti mogli sudjelovati u pokvarenoj političkoj sceni Perua. Nakon Belaunde Terija za predsjednika izabran Alan Garcia Perez. Garcia je obećao smanjenje inflacije, obnovu ekonomije, okončanje vojne samovolje i kršenje ljudskih prava u borbi protiv gerilaca. Obećao je i slamanje trgovaca kokainom. Na kraju Garcia je izgubio povjerenje većine ljudi, pa čak i svoje stranke, koja ga je smijenila s mjesta predsjednika stranke. Na izborima za predsjednika 1990. za mjesto u predsjedničkoj palači natjecali su se Alberto Fujimori ili Fujimori i glasoviti književnik Mario Vargas Llosa. Ljosin agresivni plan borbe protiv inflacije uznemirio je siromašne i na izborima je pobjedio Fujimori. S njim je počelo razdoblje takozvane neliberalne demokracije. Fuhimori je nakon godinu dana pogazio obećanje svojim biračima. Primijenio je Ljosin agresivni plan borbe protiv inflacije i doveo inflaciju pod kontrolu. Sve je to bilo ostvareno po cijenu velike nezaposlenosti i pada standarda a onda je Fuhimori raspustio kongres u travnju 1992. U Peru živi druga najveća zajednica Japanaca u Latinskoj Južnoj Americi, e, nakon Brazila. U Brazilu, kao što je poznato, Japanci su se počeli nastanjivati još koncem 19. i početkom 20. stoljeća, a u Peru ta japanska zajednica je izvrsno organizirana i ona je dala jednog predsjednika države, Alberta Fujimorija, koji je 1992. godine proglasio opću borbu protiv gerilskog terorizma i korupcije, da bi na koncu se sam osramotio primanje mita iz istih izvora, ali ne sitnoga, nego to je bilo nekoliko desetaka milijuna dolara, neki vele oko 52 milijuna dolara. Kad su tužitelji počeli njuškati, inspektori peruanske, on je pobjegao u Japani, tamo je zapravo našao trajno utočište. Za vrijeme svoje vlasti ponašao se diktatorski, e, međutim njegove represivne mjere tih 90. godina ipak su dale rezultate i Amerikanci su bili strašno zadovoljni sa njim, ali je njegova vladavina, ta represija do kraja, do daske rečeno kolokvijalno, prenijela se i na svakodnevni život uz brojna kršenja temeljnih ljudskih e, prava, od čega se Peru nije u nekim segmentima oporavio e, niti danas. Jedna od najboljih poteza u Peru nije bilo stvaranje specijalnih formacija, one su postojale i prije, antiterorističkih e, i u vojsci, u policiji, nego naoružavanje naroda. Seljaci su bili toliko ogorčeni, a izuzev mačete grablji i ne znam čega, nekog kalata, nisu imali ništa s čim bi se suprotstavili senderu luminozu. U rujnu 1992. uhićen je Abimael Guzman ili predsjednik Gonzalo. Skrivao se u Limi u jednom stanu iznad plesnog studija. Policija je znala da u stan navraćaju članovi svjetlog puta, ali kada je u smeću našla prazne tube kreme koja se koristi kako bi ublažila psorijazu, znala je da je predsjednik Gonzalo u stanu. Bilo je poznato da on pati od psorijaze. Nakon njegovog uhićenja svjetli put je nastavio s borbom. Sada su imenu dodane i riječi Sendero Rojo ili crveni put. Danas ostaci svjetlog puta imaju glavno uporište u dolini Hualjaga. To je područje u kojemu se proizvodi najviše koke. Svjetli ili crveni put prestao je s okrutnostima prema seljacima. Više se za najmanje prekršaje ne ubija prijestupnik. Sve to dio nove strategije za dobivanje povjerenja stanovništva. Skupina naravno štiti proizvodnju koke. To je važan izvor novca. Do 1992. u tom građanskom ratu, nemilosrdnom, na svim razinama, poginulo je 20.000 tisuća peruanaca i sa gerilske i sa vladine strane, ali su najviše stradali ovi seljaci. Guzman je uhićen, na suđenju je držan kavezu od neprobojno stakla i drže ga u izoliranoj samici pod zemljom, je nepopravljiv, e, uvjerenima o isti obožavatelj lika i dijela Envera Hođe, što je svakako raritet u suvremenom svijetu, čega više nema niti u Albaniji. Ulogu Sendera Luminoza želio je preuzeti ljevičarski pokret Tupaka Maru ta revolucionarna skupina organizirala je manje akcije protiv režima, a najpoznatija je ona, ujedno i najveća, iz 1996. godine, kada je u rezidenciju japanskog veleposlanika, znači u prosincu 1996. u rezidenciju japanskog veleposlanika u Limi, prodrlo je 14 gerilaca Tupaka Marua i oni su više od četiri mjeseca držali 72 taoca kojih su većina bili e, visoko rangirani diplomati u glavnom gradu Perua. U travnju 1997. Fujimori je odlučio da je pjesak istekao, naredio je opći juriš vojske, specijalnih vojnih komandosa, oni su upali u rezidenciju kad su svi pripadnici Tupa Kamarova u najvećoj dvorani rezidenciji igrali mali nogomet, što im je bio glavni oblik rekreacije, zaista je to jedno dugo razdoblje E, vojska je pobila svih 14 gerilaca, uključujući nekoliko žena, čak jednog dječaka, a poginuo je jedan talac. U travnju 1980. Abimael Guzman održao je možda svoj najpoznatiji govor. Njegov je naslov Mi smo poticatelji. U njemu je ovako opisao ciljeve Sendero Luminoza. Revolucija će se ugnjezditi u našoj domovini. Mi ćemo osigurati da se to dogodi. Narodni rat rašće iz dana u dan, sve dok stari poredak ne bude srušen i svijet ne uđe u novo doba. Narod se naoružava i ustaje u revoluciji kako bi stavio omču oko vrata imperialista i reakcionara, onih grabi za vrat i garotira ih. Trube se počinju oglašavati, raste rika masa i nastavit će rasti. Ona će nas zaglušiti i odvesti nas u moćan vrtlog. Biće velikog razdora i mi ćemo biti tvorci nove konačne zore. Mi ćemo pretvoriti crnu vatru u crvenu i crvenu u svjetlo. Mi ćemo to učiniti. To je ponovno rođenje. Drugovi, mi smo ponovo rođeni. Danas Guzman sjedi u ćeliji u zatvoru u Kaljavu. Osuđen je na doživotni zatvor i to će vrijeme najvjerojatnije provesti u podzemnoj posebno čuvanoj ćeliji. Zanimljivo je da su njegovi susjedi u tom strogo čuvanom zatvoru Viktor Polaj, osnivač i vođa pokreta Tupaka Maru i Vladimiro Montesinos, šef peruanske obavještajne službe pod predsjednikom Fuhimorije. Montesinos je u zatvor dospio zbog podmićivanja, trgovine narkoticima, ilegalne trgovine oružjem, zbog kršenja ljudskih prava u ratu protiv gerilaca i zbog organiziranja odreda smrti. Tako se u toj podzemnoj ćeliji nalaze tri važna protagonista peruanskih muka u zadnjih 30 godina. Mnogi su još na slobodi. Kako je sada situacija u Peru? Amerikanci od peruanske vlade već dugo traže da doslovce počupaju svu koku u zemlji, kao da je ona ambrozija koja izaziva teške alergije. Peruanski seljaci na to ne pristaju, jer na obrađenom zemljištu u obliku terasa oni uz krumpir i pšenicu uzgajaju koku u ogromnim količinama. Amerikanci su kao zamjenu, što je isto jedan kuriozitet, ponudili sjeme celera i preporučili, doista ozbiljno preporučili u cijeloj jednoj studiji velikom istraživačkom pothvatu projektu e, pojačani uzgoj mrkve i rotkvice. Što je, <laughs> možete si misliti, u ruralnim područjima Perua izazvalo samo posmjeh, jer se od korjenosti biljaka ne može živjeti. Od koke se može živjeti ako ona ide u ovaj daljnji kokainski postupak i, i preradu. Godine 1885. Alfredo Bignon objavio je svoju formulu za dobivanje kokaina iz lišća koke i nadao se da će tako dobiveni kokain omogućiti modernizaciju Perua, njegovu industrializaciju i ulazak u red razvijenih zemalja. Taj je san propao vrlo brzo ali kokain i njegova proizvodnja još živi u Peru. I novac od tog kokaina održava na životu Sender Luminozo. Pored tog nasilnog gerilskog pokreta, od kokaina žive na stotine tisuće pripadnika kokainskih kartela a peruanska vlada pokušava se boriti protiv njih, govori Fran Višnar, vojni i obavješteni analitičar. Peruanski seljaci se ponašaju jednako kao što to tvrde ono ruralno e, stanovništvo e, paštuni i ostali u Afganistanu, kada je u pitanju mak. Oni od njega praktički žive, dobivaju e, opijum i heroin i nikakav pojačani uzgoj pšenice, što predlažu Amerikanci, ne može zadovoljiti njihove apetite, jer oni barataju sa stotinama milijuna dolara, ne sa nekom nekim sitnim novcima, nego naprosto jedna plemenska zajednica e, se itekako može održavati sa takvom djelatnošću. Peruanska vlada je ipak mekanija. Ona nastoji koristiti pozitivne učinke lišća koke, prije svega ustavlja u proizvodnju nekoliko stotina tipova čaja i pravi energetske napitke, upravo od koke. Poštovani slušatelji, slušali ste povijest četvrtkom emisije obrazanog programa Hrvatskog radija koji su za vas pripremili. Glazbeni urednik Maro Market, tek čitao Ivan Kojundić, emisiju snimio Robert Tanasković, a u rediju vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja